Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Allahu alejhi ve sellem amma e, zadnje što smo radili iz e, knjize e, knjige El mokeda od Zahabija da smo govorili smo govorili o o hufazima fiqat o hafizima poseban termin odnosno status skupina koji se zovu hafizi, znači ta pouzdane ravije koji su na stepenu hafiza. Znači, to je, to je kategorija hafiza u hadisu. Pa smo spomenuli njihova imena, njihova imena kroz, e, kroz tabaka, kroz kategorije ravija, počeo od Ashaba Tabina pa nadalje. Spomenuli smo ovdje što e, ima Vehebi rekao za e, ovaj, šta se podrazumijeva pod hafizom, po Znači, to je termin za posebnu osobu koja je učena u hadisu, a još je ravija. A to je znači da je, e, da je, da je osoba, znači, tamo, e, tamo adalet i da, da ima potpuno, znači, povodan prenošenje hadisa i da je da ima adl pravednost i itkan, preciznost u prenošenju hadisa, ne samo to, nego kaže, tome se pridodaje, kaže i marife wal iktar. Marife znači da ima znanja u hadijskoj oblasti ima određeno znanje u hadijskoj oblasti, u Ehtar da prenosi mnogo hadisa. Znači, nije od onih eh, ravija koji prenosi jedan, dva, tri hadisa, U tome slično, ili neki određen broj, vrlo malo broj hadisa. Nego je spoznat gotovo spremio ogroman broj hadisa. A onda je ovaj uslov za tog hafida sirku, uh, Ibn Hajar spomenuli smo njegovu definiciju, on spomenuo više stvari, uh, šta treba da pozna iz oblasti hadisa da bi se tretirao uh, hafid u hafizu hadisu. Inače, taj termin poznat, jel? Hafiz, kod nas odnosi hafiz na, na one koji pamti Kur'an na pamet, uh, kod učenjaka, kod uleme hafiz, kod uleme hafiz u hadisu, znači hafiz u Kur'anu. Hafiz u Kur'anu se zove ham, uh, hamalatul Kur'an. Hamel, hamel je onaj koji nosi Kur'an, bukvalno prevedeno, što znači, ne nosi Kur'an, on koji se zapamti Kur'an ili kari, za hafi, za Kur'ana, malo se zivaju kari koji poznaju, znači, i zapad Kur'an na pamet i poznaju, znači, određene e, nauke, oblasti, detalje vezani za kiranje, za učenje Kur'ana. A ono što je kod nas kod nas hafiz Kur'ana, tako da je to je uglavnom, ovaj, to možda zadnje vrijeme, znači, popularno, taj termin, da se za, ha, da, za hafiz, e, da se hafiz odnosi na hafiz u Kur'anu. Znači, to je hafiz se odnosi na hafiza u hadisu, a ne u Kur'anu za, za osobu koja je zapravo kuda napred se sekare, koji tu Dobro, mi smo spomenuli prošli put, znači, e, skupinu ravija koji su bili na tom stepenu, koji se tretirali hafizima, ceka. Znači, e, poseban stepen ima, znači, učena osoba u hadisu, još je, još je imam, znači, e, učena osoba u hadisu, pa smo spomenuli na kraju i ovaj, spomenuli stepene pouzdanih osoba pa smo spomenuli ono, kad se kaže za nekog da je imam, da je huđa, da je seb, da je džihbiz, da je sika, sika, to je ti nekih pet termina, e, za tu osobu, kad kaže, to je najveći stepen ocjeni ravi. To pa smo ono spomenuli poznato, zadnju stvar da Hađar kaže za, za Buhanifu da je imam, na su, a ovo je po kako je tako يضيف حديث الرسل وفي حديث النبوة فيما بطارك يعني مرجع ترك ترك حديثه ورأيه znači bio murđija ostavljen je njegov i hadis i njegovo mišljenje njegov stavovi i slike to znači ovo je najviši stepen znači kaže za ravi da je imam da je hudža da je sept da je džihbir ili ona dvojna upotreba sika sika niži stepen od toga je sika hafid to je e, ovo što malo prije spomenuli, da je i hafiz i da je fika. Niži stepen od toga je fika mutkin, da je pouzdan, mutkin znači precizan, pedantan. E, niži stepen od toga, kao četvrta, četvrta jasno je fika arif, e, pouzan, arif, znači onaj arif koji poznaje, bukvalno prevedeno, znači arif koji poznaje, ovaj, ima znanja iz oblasti hadisa, ono što prenosi. A onda dolazi stepen isto toga. Hafiz, sadu, hafiz, znači sadu, sadu, znači imamo njemu, e, to je znači stepen e, za one koji kaže da mu je, hasi, e, da mu je hadis hasen, da je Dobro, mi smo tu završili, došli smo kod toga i, i onda nam dolazi, ovdje govorimo o vrsti fikata koji su mimo hafiza, na, na nižim Prije toga da završimo rečenicu što je rečeno za ove hafize, Kaže, fehaul ajlu hufadu Kaže, ovi nabrojani, a mi smo nabrojali dosta, otprilike od e, četiri kategorije smo spomenuli, u svaki kategoriji spomenuli smo te hafile, fitate, znači muhadise koji su bili i muhadise koji još bili pouzdani ravije, na najviši stepen. Kaže, ovi hafili fiqati, znači ravije na najviši stepen. Kaže, iza inferede, ređuno minhu mine tabi'in, fe hadithu sahih. Kada se, kada od njih čovjek jedan izdvoji sa hadisom koji prenosi, od tabiina, kaže, fe hadithu sahih, njegov hadis je sahih. Poput koga, sjedim po sjedim. Sjedim po sjedim. وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب kaže ako je od tabi tabi tabeina znači nakon tabeina koji dođu kaže onda za njegov hadis kad se on izdvoji u hadis koji prenosi sednu rivajet ili met znači, pa, pardon, znači met tekstu hadisa ili rivajet lanc prenoslaca kaže njegov, njegov hadis je sahih garib sahih garib znači ima u njemu neke doze stra, da hadis stran وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد kaže ako onda dođe nakon treća znači znači tabin tabi tabin tabi tabin tabi tabin znači to bi to bi značilo znači treća kategorija tabina Kaže, za, nakon, druga kategorija nakon vina, kaže, gari tart, taj hadis gari stran. Čim stran, znači ima doze u njemu slabosti. Fard prenosi se od pojedinca. Kaže, va jenduru te farduhum, o teđidu imam minhum indahu mi'ad el hadis. Kaže, ono ovo spominje onako kao primjer, kaže, a veoma rijedak je primjer da ovi imami, hafidu hadisu, Kaže da se oni izdvaju hadisom. Jako rijede primjer, on dođe s nečim što nije niko ovaj, drugi nešto tako prenio. Kaže, teđi dul imam Neki imam od njih, kaže, prenosi, kaže, mijete elf hadis. Sto, ta elf. Dvije stotine hiljada hadisa prenosi. Zašto, što ili gaje? Znači, ogromno dugo hadisa. Kaže, la je kado jedan ferdu bi hadise i telade. Kaže, ne možeš naći da se on izvoji sa, jed, sa, kaže, sa dva ili tri hadisa. Ne isvoji se za zadat hadisa, da on sam spoje te hadisa, niko drugi nije od spomenuo takav, takav hadis, neko drugo mi A to u stvari govori koliko, na kom stepenu su oni pouzani. Ti, ti, e, ti hafidi, ti hafidi. Imam ono, u hadisu. Kaže, kamen e, kane badehom, fe ejne ma jen feridu bihi, kaže, ma alimtuhu wa kad juđad kaže men kan va e, men kane e, ba'dahum a kaže onaj ko dođe poslije njih halle men yanfirdu bihi kaže također kaže halle men yanfirdu bihi ovaj vrlo je malo ono sa čime se on izdvoji kaže ma alim tu men nije poznato pa kad uđe, a pa može se desiti da ima može se des da ima a men to nije poznato kaže e, imam da Sada on prelazi ovdje, ovaj, prelazi na, na skupinu citata pouzdanih ravija koji navodi ovdje, ima jako bitni, jako zanimljivih stvari, gdje se vraća na dva sahiha, gdje se vraća na ove hadijske zbije, jer znamo prilike toliko, toliko, toliko poznate. Pa kaže, tumen tako ila lijaka, ila lijakid, fika mutavasit al marifati wa talib. Fehu alevi yutlaku alihi ennehu fika. Kad zatim prelazimo, kaže, kaže na, na ravije koje su na srednjem stepenu. Znači, srednjem stepenu i znanja i, e, i e, ulaganju truda u traženju hadisa i vode računja o hadisu. Kaže, to su oni za koje se kaže da su sita, da je pouzdan ravija. Kaže, vahum džuhuru riđal sahihajn. Kaže, fetabi ijuhum idan ferada bil metn kur, uh, uh, kurriđe hadithu dhalike fisiha. Da prvo pred ovaj prvi dio. Kaže, to oni koje se kaže da je sika, kaže, vahum džuhuru riđal sahihajn. Većina ravija koji su dva sahija, znači imamo hadijsku predsjedu dva sahija, imamo lanac prenosilaca. Sve te ravije u ranci prenosilaca. Većina tih ravija su, se tretira da su fetka. Šta znači većina? Znači, znači da ima manji dio kojima ima određene slabosti. Ima manji dio ravija koji su dva sahija u koji ima određene slabosti. To se tu postavljena kako su da Ravija i su te hadise spojili u sahije, i ocijeniti da su vjerodostojni, ako ima u tim rivajetima ravija koji imaju određene slabosti. O tome ćemo onda ovdje govoriti, spomenut ćemo te stvari. Kaže, e, džumhur džali, znači e, većina ravija u dva sahiha, e, kaže, oni su fiqat. Kaže, fa ida inferede fil furidja, huriđa hadidu velik mislim. Kaže, pa kada se neko od njih izdvoji sa tekstom hadisa, Hurriđa hadithu dalik kalifzal. I taj hadis se spomene u sahihu, to mu je dovoljna fatva. I ravi i hadisu to. Dakle, imam Buhare, muslim, svom sahihu stavi. Tog ravi stavi. I on je fika i bez obzira što on izdvojio s nekim hadisom, sa metnom hadisa. Znači, taj sam stepen da je tu u dva sahiha, jedan od dva sahiha, od tog gravi to je fika, znači to diže ga na stepen hadisa koji, koji je, koji je Kaže, وقد يتوقف كثير من النقاط في إطلاق الغرابة مع الصحة وفي حديث أتباع الثقات وقد يوجد بعض ذلك في الصحات دون بعض kaže, uh, mnogi, mnogi kritičari od, uh, od imama u hadisu, mnogi kritičari, uh, kaže, uh, se zaustavljaju na tome da kažu da je, da je neki hadis, da je garib, da je u Buhari i Muslimu, da je sahih, a da je garib. Da je strana, da ima u njemu malo problema. Kaže, fi hadith etbaje A misli ovdje stvari, jel, na hadise, znači, e, od e, hadisa, znači, od pouzdanih ravija, e, pouzdanih ravija, znači, oni koji su prenosili od pouzdanih ravija. Va kad juđet ba zalik a može se desiti da ima u dva sahija tako nešto. Da ima tako nešto. Dobro. Sad će, on će pojasniti ovdje neke detalje vezano za Kad, kad, o, kad ju sema džematu min na kufar, kad vidite da je feredu bihi misle u šeima hafs va gijad munker. Kada skupina hafiza, hafiza kufar u hadisu, kada e, uh, ono ko se izdvoji uh, neki od onih koji se izvodi sa, izdvoji sa hadisom, nisu se izdvoji sa metom, sa sa lancem prenosilaca, kaže, da su munker hadisi i tačno naglasi ta imena poput, kaže, Bušeima ravi, poput uh, Hafsa ibn Gijafa. Kada, e, za te hadise njihove, te dvojce ravije, sma, kažu da su hadisi munkijat hadisi. Kad ju sema džematom na kufade na hadid, ali jatverdu bihi, mitlu znači, oni na, znači, ovdje se, pazite ovdje, do koje mjeri su učenjaci hadisa da su za određene ravije utvrdili njihovo stanje da se da tačno poimenično koji ravija kada dođe u hadisma, pa čak u koju oblast, na kojim mjestima, da dođe za tog ravija kada su njegovi hadisi Kaže, fin kan al munferid, min kad mešihati il aime, kaže, atleku nekare. Kaže, ako onaj koji se izdvojio, kaže, od, od tabeke, od kategorije, kaže, mešihatu ime, znači, učenih imama hadisa, kaže, atleku nekarete, ala manj tvrde bihi Kaže, onda kažu da ima nekare, znači da ima nešto, nešto nekare znači nešto strano, nešto što se negira, što se ne prihvata. Sa čime se izvoje, pa su naveli imena tih, e, tih ravija. Kaže, misle Osmana ibn Ebi Šeibe, o Abi te buzaki, kaže, za njih kažu, halu hada munker. Ovo sa čime se on izvoje kaže da je to munker hadis. فكذا فإن روى الحديث من الأفراد منكر وغمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه وهم فهو خير له وأرجع لعدالته وليس من حد الثقة فإنه لا يغلط ولا يخطئ nije, ali ovo je vrlo bitan stvar. Znači, nije od uslova da bi neko bio firka kao ravija, pouzan kao ravija, da ne smije, la da se ne, ne, ne desi kod njih neka greška, la da se ne desi, da, da desi neki, da nešto prediti, da je napravi grešku. To se može desiti od ravi i Da nešto prediti napravi Kao što se može desiti od učenog čovjeka. Bude učen čovjek na stepenu velikog učenjaka, međutim napravi neku grešku nekome selu. Pa pojasne drugi učenik. Da se to navodio, znači toga, toga biti svjesni i to, znači nije to problem kod učenja. to je hajer kad ti možeš jednom učenom nabrojati natrag, nabrojati meselo koje ima pogriješio. To je velika stvar. Kažemo ako je pogriješio neko drugi prazo nam. I oko toga ne treba bolovati. Čovjek, insan, je pogriješio u pitanju vjere ko poslanik sa Ljudi mogu pogriješiti, bez da koliko je učen, koji je na stepenu bio, može se pogriješiti. Ja sam vama govorio, meni je jako bilo drago iz početka da u Bazu bio odgajan da še je Islami teme kako me sada kaže to je, to je kapak Ne fula čovjek. Uvijek dokaze. A kad sam ja lično naišao na neke mesele gdje ono, ipak gledaš i izabrao stav koji ipak drugi stavi bliži, tamo je nasmo dokaza. Tako lako da dobro nisam imao čovjek. A tako treba, znači, a to je problem domene bio, nije to bio problem do Ibn Temije. A znači, čovjek tako se treba obhoditi prema velikim učenim ljudima recimo primjer, ja sam dao zvonji primjer Bin Baza, njegov primjer. Znači, bio stvarno veliki, e, na velikom stepenu učen, se sve tu. Pa onda dođe s nekom selo, ti kad pogledaš, onaj, tamo je selo stvarno, onaj, diže da je pogriješio u tom. Poput onog da on, da on smatrao da je kafir osoba koja, e, koja navije sebi sat, e, navije sebi sat da prespava sabah namaz. Na već u 12 treba leći i on sebi navije sat da ga sad probudu 6 i a sunce izlazi 6 i onda kaže, gotovo radi oni kaže. Sve to je bilo ko zna? Naravno, to ljude prepali. Koji su to slušali, nekako sada ono, ono da ha. To dobro djelo onako da se prepadaju ljudi, međutim, međutim, širijski to je to promašaj s koje strane? Postavlja kad je postao kjafirčan? Kad je taj postao kjafir? A to idemo na meselo ono koji ostavi jedan namaz namjerno da je Prvo to je pitanje. Da li je čovjek ostavi jedan namaz namjerno da je kjafir postao? On išao na stavu da je ko postavi, ko postavi jedan namaz namjerno da pa je kjafir. to progutamo, u redu. Ajmo dalje. Kad je postao taj kjafir? Ako je postao sa navijanjem kjafir, što je navio sad da će te spavat, to niko nije element može biti djelo kufra. To može biti haram što ima nam, to može biti kufr nikako. Ako kaže da je postao kafir ujutro kad ustao u 6 i 15, ispade dobro kada je postao kafir, usno postao kafir. Ne može usno postati, ne ima uh, e, rufijal kalem podignuto je pero od njega u snovima, sve dok se ne probudi. Znači nije mogao biti kafir nikako, niti je mogao sa navijanjem postati kafir, niti je postao kafir sa prespavanjem. Nego je učinio haram, nije dozvoljeno što radio. Haram je, treba se pokati, to u redu. Ali da je postao kafir, Međutim, fetva bila poznata, raširna, širili se, prepadali jedni drugi s njome. Ovaj, međutim, kad, gleda, kad se analizira ta fetva, vidiš da u nju ima, da, da, da u nju znači da, da, da, da je neprihvatljiva strane šarijata. A to se može desiti. I onda je jako fina, zanimljiva stvar što navodi ga Imam Zahebu. A to je, znači, ravija poznan u hadisku, bilo tako precizno. Znači, može se desiti od njih da previdi neku stvar, da pogriješi. Kaže, femen ladi, jeslam mi dalike gajru masum ko se može sačuvati od toga da napravi grešku? Osim masum, onaj koji je bezgriješan. Kaže, di la yuqarru ala hata, koji, od koga se greška ne prihvata. Od koga se greška ne prihvata? Znači, od poslanika sa u stvarima vjeri. U stvarima vjeri poslanik je bio bezgriješan. Ona ismetimo. U stvarima, u stvarima, znači, dunjalka ovih stvari protiv mogu pogriješiti. Mogu se za pogriješiti. A pa po pitanju tumačenja vjeri, ako bi se desilo da je nešto pogrešno uradio, bio bi uporan Znači došao bi vahid, pa bi bio ukoren da urad da treba postupiti drugačije. Ovdje on navodi ovdje, znači, e, što tiče tih ravija, reva, hadit, menefrad, munkere, dame zuhu, valijenu, haditu, znači, e, znači, može se desiti da prenosi, znači, e, hadise, znači, frad, znači, hadise kojima se izdvoji, kojima nekar, kojima nešto strano, znači, hadis koji se ne prihvata. Kaže, game, zuhu, valijenu, hadisu, onda za to raviju kažu, kad ta ravija ima problem, prenosi ove, prenosi, kaže, ima nekaru njegovi hadisima, dolazi s nečim strane, što drugi nisu potvrdili. Kaže, u lejenu haditu, njegove hadise kažu, lejne ima slabost u tom hadisu. Te vakafu fi fike, da tako raviju kažu, kaže, nije fika. Za koga? Za ravije koji prenose, znači, za ravije koji se utvrdi da ima, da prenosi hadise, u kojima, u koji ima znači, nešto e, nekare, munkere, nešto, nešto neprihvatljivo, izdvoje se totalno od drugih ravija. I kad se to desi, znači više puta se to desi, znači taj ravija upita. Znači, kod njih ima problem. Ono što prenosi. Kaže, fa in ređa anha, an rivajetiha, Kaže, ako se pokaje za to, znači pokaje za to, vidi da je pogriješio, to znači već se, već je do, dobar, curikno se vratio, se skontuo da je pogriješio, kaže, e, dževodala nefsi, znači što kaže, znači, on da on može pogriješiti, kaže, hajru lehu kaže, to je bolje za njeg i kaže, onda ga mo, neki ga i vraćaju, može da se vrati na stepen na daleta, Kaže, volej se ne a, a to što ponavljate, nije uslov da tiku da ne smije pogriješiti previd. to je vrlo puno, stvar, vrlo stvar. Znači da ravije mogu pogriješiti. A onda nakon toga prenosi, navodi dalje, kaže, šta je definicija sitke pouzdan ravi? Kaže, men vesakahu kathirun volem dafu. Ovdje kažemo tikan u odnosu, znači prva kategorija koju smo spomenuli, on govorio o, o hufazu fiha. Hufaz, znači, hufaz, znači hafiz, znači to je posebna kategorija stepen učenosti u hadisu i još je tika pouzdan, prenosi hadis. A ovo je niži stepen, znači da je samo tika kao ravija, nije hafiz. Kaže, men vesakahu kathir, kaže, ono koga je koga je velika skupina, velika skupina muhaddisa ocijenili da je pouzdan. Volam ju da'af. I niko nije rekao da je slab. Kaže, a stepen ispod njega, kaže, men lem ju vesak, volam je da'af. Stepen ispod tog pouzdan ravi, koji? Kaže, niti je ko rekao za njih da je pouzdan, niti je ko rekao da je daif. Možda Svaka ravija pojavi, znači, se ravija koja je šta je odakle, niko nije rekao za njega da je pouzdan, niko nije rekao za njih da je slab. I mi smo rekli da takvi, e, ovaj, kad smo vodili u osnovu tamo u knjizi, rekli smo znači, da je većina učenjaka hadisa na stavu u tom da je tako gravio, koji, za koji, znači nije tako ništa određeno rečeno, da za njegovo stanje, znači, gdje e, smo poslije na dvod, džehale, mesturo, hal, mukavite, znači džehale ne znamo njegovo stanje, ne znamo poznanost njegovo. I rekli smo da Ibn se tu izdvojio, Ibn Abdelber je uzeo stav da za svakog raviju, za kojeg ne znamo da je, da, e, da je nepouzdan, da je da je pouzdan. Dok je džumu hručenjaka, drugi, većina i tu ispravan stav, kažu za raviju mora doći, neko će doći da je pouzdan. Tek kad kaže da je pouzdan, onda privatamo od A to da, da niko za njeg ne zna da nije pouzdan, to nije, ne znači da je on pouzdan govorili smo o toj temi kad, kad smo razgovarali o tome čemu se Ibn Abdelberg, iako je od velikih učenjaka muhadisa, e, sa tim stavom se on izdvojio odnosno na džungli učenjaka. Pa onda ovdje dalje nastavlja kaže. Kaže, fen hurriđe hadidu hada fi sahihajn, fehuve mu bidali. Kaže, ako se desi da ima ravija, za raviju nije rečeno da je pouzdan, niti je rečeno da je slab. Kaže, međutim, njegov hadis je spomenut u dva sahih راعاية القنصل والبلاصي ظهره مرتب na predlogu njegovo da pouze. Ima automatsko za pouze. Znači da sa iako ima snagu moći. Znači. Inače, kod ravije samo, znači samo da ti Buhare muslim da te tebe kao raviju uvedu u svoja dva sahiha, iako si ravija koji koje nije rečeno pouzdan, nisi pouzdan, znači to je to stepen digne stepen od ravije. Kaže, fa in sahaha lehu mito tirmizi, a kaže, a imamo drugi, kaže, nije u dva sahiha ravija. Znači nije ocjenjen, niti je fika, niti je daiv. Međutim, spomene ga Tirmizi Ibn Huzeime u svojim knjigama. I, i Ibn Huzeime Tirmizi kaže za njih da mu je hadis sahih. Ocjeni njegov hadis sahih. Kaže, fe džajidu na jedan. Kaže, ta se tretira da je njegov hadis na stepenu dobrog hadisa. Wa in sahaha lehu da refatniju wal hakim fe kalu ahvali husnu hadisu. Kaže, ako Dare Kutni i Hakim u svojim zbirkama, Dare Kutni u svom sunenu, Hakim u svojom stedreku, kad za takvu graviju, znači njega, kaže za njih da mu hadis sahih, kaže najmanje njegovo stanje da mu hadis hasen. Ovo neki detalji koji su jako vrijedni, jako bitni za ono koji izučava hadis, naravno. Ovaj, koliko, je bitna stvar da poznajemo ove hadijske zbirke, njihovo značaj, njihovo veličinu. I ovdje ćemo stati jer došlo vrijeme da, da namaz.